Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Sláva tobě, pane. Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předku a nejedí, dokud si pečlivě neumíjí ruce, po návratu z trhu nejedí, dokud se celý neopláchnou a je mnoho jiného, <clears throat> co přijali a čeho se drží. Omývání poháru, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé zákona ptali, proč tvoji učedníci se nechovají podle podání předku, ale jedí obřadně nečistýma rukama. Odpověděl jim pokrytci. Dobře to o vás předpověděl Izajáš, jak je psáno. Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského a řekl jim, jak dovedně rušíte boží přikázání, abyste zachovali svoje podání. Vždyť Mojžíš nařídil cti svého otce a svou matku. A kdo potupí otce nebo matku, ať propadne trestu smrti. Vy však říkáte, kdo by prohlásil otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomáhat, je korban, to jest dar pro chrám, už mu dovolujete, že pro otce nebo matku nemusí nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svým podáním a odezdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte mnoho. Slyšeli jsme slovo Boží. Panie bratrza, sestry, Bóg stworzył człowieka, a udzielał go swemu obrazu. I trzeba bychom wiedzieli, jaki jest ten to Boży obraz, abychom se snażyli być podobni tomu, podle niejż jsme stworzeni. Hospodin dal swemu lidu zakon, proto aby Izraelite żyli w souladu z Bożym powolaniem – a uskutecznie co najpilniej swe przypodobniowani stworzyteli. Coż je prawa forma swatosti. Budźte swaci, ponieważ ja, Gospodin, wasz Bóg, sam swaty. Tento zakon je rozwinut do nesmiernego mnóstwa drobnych przedpisów zamierzonych na to, aby wyszlenka na Boha, a na posłuszność buczy Jego Słowu, pronikala i do tych najbieżniejszych żywotnych sytuacji, jako je trzeba idlo, a umywanie ruką. Jezus nie przyszedł po to, aby te to wyrazy zbożności odstranił, ale on nie chciał zakon zruszyć, nie przynapełnić. Jezus ale zakon przywedł, jakiej mu k jej powodnim zamierom zakonodarcy, a oczyścił go od różnych nanosu pozdziejszych tradyc a zwyklości. Jezus przypomina wszem, tedy Żydom i chrześcijanom, że posłuszność włóczy Bożemu Słowu jest zamierzona przede wszystkim na napodobowanie Boga. To jest ale także wierność własnej ludzkiej identycie pretože človek je stvořen k Božímu obrazu a k Boží podobie. Żydę mieli celou řadu rytuálnych předpisů o pokrmech, o čistém a nečistém, o rytuálnych omywaniach, a tak dále. Jak uvidíme dalej, hlavním problemem była otázka společenství stolu mezi Židy a pohany. Prvotní církev se skladala z Židů a pohanu a proto usednout k jednemu stolu bylo nesmírně důležité pro život celého společenství. Pokud chceme dobrze rozumieć dnešní ewangelijnej polemice o umywaniu ruką przed własnym przyjmaniem pokrmu, musimy je widzieć prawie na zakładzie problemu, który się wyskitował w pierwotnej církvi. Jest zřejmé, že toto omyvání má velmi padné hygienické odůvodnění. Przecież i my si přece umywamy ruce przed jídlem. Ježíš pouze stanoví sprawną stupnic ich odnot. První ze všech je jíst společně. Z toho vyplývá, že mytí nebo no nemytí rukou nesmí bránit tomu, abychom usadali společně k jednomu stolu. Jedni i drugi totiž mohou být opravdovými kristovými učedníky. Jak málo se ptáme, co vychází ze srdce a z duše. Jak málo se ptáme na człowiekową lasku. Jak nam klidnie staci, że se zachowawa jej niejakie mniejsze przedpisy, a zabiechane formule. Pokusme se ta Kristowa słowa aplikować każdy sam na sebe na to, w czym widzimy swą przysłuszność ke Kristu. Zda w chłopce prawdziwe, oddane laski, a nebo w mnóstwie odrecytowanych modliteb, zachowanych postu, nawściwenych południch miejsc tak dalej. I my wszyscy jesteśmy wystawieni pokuszeni pokrytectwi. Kto z nas może rzeci, że se i netykají Ježišova słowa? Opustiliście přikázání Boží a držíte se podání lidského. Nespornie je mnohem lehčím a jednoduższym zachować nějaké wniejsze formy a przedpisy, než być wnitrznie dobrym człowiekiem, a prawdziwie milować toho, kdo mnie ubliżuje, klidnie odpouštět tomu, kdo mnie smrtelnie urazi, bo pomoc tomu, kdo je w nouzi. Tento lid mnie cti rty, ale serce mnie daleko ode mnie. Koliki naszych modlitebie ne są blażnych, vlážnych, neschopnych jasnego pochledu na Pana. Urywek nas wybizji, abychom se i my skoumali, jak se chowamy. Dziwim se jen tomu, że i przez belmi zřetelná Kristova słowa sami sobie podvádíme. Wszechno bude zależeć jen na tom, na kolik dokażemy byt uprzymni sami k sobie. Miałoby se tedy byt, mělo tedy byt zřejmé, że prawa bohopodst, bohopodsta ze strony człowieka spoczywa przede wszystkim w tom, że człowiek prożywa swe zakladni powolani k tomu, aby był Bożym obrazem, a Boży podobą. Tym obrazem podle niechoż i sme stworzeni, nie może być nikdo inny, neżli nasz Pana, Spasitel Jezus Chrystus. Boże, Ty jsi chtěl, abychom byli stworzeni k Twemu obrazu. ledzisz na to, jeśli mamy szpinawe ruce. i jsi gotov umyt nam do końca i nochy, jak si to dokazał we večeřadle przed swym utrpeniem. U Twego stolu je misto powszechny, gdy przyjmaj Twe poselstwi tak, jako chapesz, a podawasz Ty sam. Jak sem ja miloval vás, tak sa navzájem milujte vy.